oltmish uchinchi o'g'il qiz tug'ilsa qandoq tarbiyalash haqida sening oyidek o'g'il qizing tug'ilsa o'yingda tarbiyaligin boshqalarga tashlab qo'yma iniganiliqqa yaxshi va pok ayolni top o'g'il qizing pok o'sidu qerig'icha yashaydi o'g'il qizingga bilim va adab o'rgatgin har ikki dunyo ular uchun foydali bo'ladi o'g'lingni o'yla qizingni yotliq qil өміріңні ғамсыз өткізген әй құтлық кіші оғылға әр қыл хүнәр пәзилетні өгәт бұл хүнәр сәнәт білән о мал дүния жиғалайды оғлыңны давамлық сүрешті қып тұр бекай юрішке өз мәйліге қойып әтмә бекай жүрген бала өз бешімче алдыранға болады қызыңны өйді ұзын вақыт әрсіз сақлама ағрымай пұшайман білән өліп кетсен ey dos qarindosh so'zni kaskin aytdim qiz degan tug'ilmasa tug'ilsimi tirik turmisi yaxshi agar tug'ilsa uningga yar qo'yni yaxshiroq uning uyi o'liklar joyiga ya'ni qabristonliqqa qo'shni bo'lsa yaxshiroq xotinlarni doim uyda saqlag'in chunki xotinlarning ichi teshidek bo'lmaydi yotlarni uyga yo'latma xotini sirtqa chiqama ko'chada kishilar uni ko'rib yo'ldan ozdiradi ko'z ko'misa ko'ngil orzu qilmaydi ey o'g'lon ko'zing ko'rganda ko'ngling xohlaydi ko'zingni boshqurg'in ko'ngling xohlamaydi ko'ngil orzu qilmasa kishi maftun bo'lmaydi yemak ichmakda ayolni arlaga qo'shma agar qo'shib qo'ysang bo'ladig'ini bo'ladi ayolni uyning sirtidagi ishqa buyurma agar sirtqa chiqsa to'g'ri yo'ldan azidu xotin asli bir go'shtdir go'shtni saqlash kerak go'shtni obdan saqlamasa purab qoladu iloj bo'lmaydi xotinni qadrla nima so'rasa bagin o'yingning ishikini bekitib ar kishini yiqin yo'latma azaldan bularda vafo yo'q ko'zi qayoqqa boqsa ko'ngli shu yoqqa ketadi u jafo bilan o'stirgan parvish qilingan daraxtga o'xshaydi uning mevasi o'g'idir uningga heris bo'lma Нәтче мыңлыған әрләнің әрі yoldan ezib, xotinlar sababidan paylari үзілген. Қанчылыған yuzi yoruq, абройлы kishilar xotinlar sababidan oxiri yer bilan tang bo'ldi. Tuman ming mashhur mard boturlarni xotinlar tirik yerga ko'mgan. Ularni qandoq tutish va qandoq saqlash kerak faqat saqlig'ichi tangri o'zi saqlaydi